radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 505 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. tanca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al panorama, al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 505 i que amb tanta il·lusió i amb tanta passió fem per a tots vosaltres. Avui portem un programa de més especial. Avui ni tan sols ens presentarem a nosaltres mateixes perquè avui el programa el volem dedicar molt especialment a la gent del Casalet, a la gent del Casal Ocupat i autogestionat Joan Bernell i la casa ocupada al Calitxet de Terrassa que es troben en perill de desallotjament arran d'una demanda interposada per l'empresa Bisol Gran SL, propietària de les finques on hi ha els edificis ocupats. La data del, del desallotjament eh, està fixada pel dimarts 28 de gener del 2025 per part dels jutjats de primera instància 2 i 3 de Terrassa. Per tot això, avui comptem amb la presència del Franqui, Gabri, Núria, Ari i Joan. Molt bona, Espanya, com esteu? Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per estar avui aquí amb, amb la gent del Pim Pam Pum, amb la gent de Radio Trama. Teníem molt poques ganes de, de veure-us en aquesta situació, però tenim moltes ganes de, de, de donar veu a tot el que està passant. Vale? De tal forma que sigueu benvingudes i que no us quedi res per dir, que no us quedi res al tinter i, i des d'aquí poder donar la màxima difusió a tot el que està ocorrent a, a Terrassa amb, amb tot el que està passant amb, amb la gent del Casalet i del Calitxet. Comencem amb, eh, amb aquesta breu entrevista que farem i el primer que volem saber és com està la situació de, dels dos immobles, que està passant aquí i i què hi ha al darrere. Hola, bona tarda. Eh, primer de tot agrair-vos eh, una vegada més que ens dongueu eh, la possibilitat de, de, de poder-nos explicar <clears throat> i també pues, pues, realment és, és, és de destacar, és molt important tota la feina que feu aquí a les ràdios lliures perquè realment pues, ara mateix estem exercint pues, això mateix, no estem exercint d'altaveu i gràcies a, a mitjans com la Ràdio Lliure i el programa que teniu vosaltres podem expressar-nos i explicar a la gent com, com ens trobem i quina és la nostra situació, o sigui que com sempre una vegada més moltes gràcies. Eh? Per això estem, clar que sí. Vale, pues mira, ara mateix eh, la situació <clears throat> és que, el, eh, com heu dit, el, jutjats de primera instància 2 i 3 de Terrassa han fixat la data de, desallotjament pel dia 28, 28 de gener a les 9 del matí. Això ha estat finalment, eh, després d'un procés judicial d'uns 7 anys, ens van posar la denúncia aquesta empresa mafiosa especuladora que es diu Visselgrans, va posar la denúncia el 2017 Eh, ens vam personar 12 persones al, al procediment judicial. De fet, aquí a la taula estem més d'una de les persones <laughs> personades en aquest procediment judicial. I gràcies a, a l'esforç d'aquestes 12 persones hem pogut presentar una batalla judicial bastant important que ha aconseguit aturar tot aquest procediment judicial doncs, doncs quasi doncs això, des del 2017, uns 7, uns 7 anys a, a, aproximadament. Um, finalment, uh, no hi ha hagut més, uh, no, no hi ha hagut més opcions com totes sabem, les lleis estan fetes pels rics, les lleis estan fetes pels propietaris, llavors aquí en el procediment judicial l'únic que es debatia era si nosaltres érem propietaris o no. Per suposat que la gent del Casalet i el Calitxet no són propietaris, ni volem ser-ho, per això faltaria més. I, i clar, hem perdut tots els judicis, vam perdre el judici Terrassa, vam recórrer l'Audiència Provincial, vam perdre l'Audiència Provincial, vam recórrer al Tribunal Suprem, hem perdut el Tribunal Suprem i finalment ha arribat al jutjat d'aquí Terrassa i els propietaris, aquesta empresa Bissol Gran, ha demanat demanat l'execució de la sentència. Ara mateix la situació actual és que estem a l'espera de, de, de que es realitzi el desallotjament i, i fins que no arribi seguim fent les activitats al casalet i estem preparant una, companya, una campanya de suport que ara els companys també us aniran explicant. Molt bé, molt bé, doncs si, si voleu anem a posar una miqueta de música entre, entre pregunta i pregunta. Uh, avui la primera cançó i ben dedicada la, la porta el Riqui, que no ens hem presentat, però tenim el Riqui i el Manolo, que dieu companys. Epa, epa. epa va. Bona tarda. Bona tarda. Aquí, aquí, avui sortirà el programon, eh, aquí. I tant. Molt bé, molt bé, doncs la primera cançó la porto jo i és una que, que la tenia guardada i no sabia si aniríem a fer el programa allà in situ al Casalet o què. Com que heu vingut aquí, jo ja me la jugo i la tiro aquí. Si anem al Casalet finalment un, un dia, doncs ja, ja trobarem altres cançons. La primera amb la que volia obrir foc jo és una de Tribada, una cançó extreta del seu disc del 2019, Les Desheredades. És una cançó que es diu Resiste, que forma part de... O sigui, Resiste fent al·lusió al lema de Ocupa i Resiste, no? Doncs... Ahí va, és que ho diuen totes elles, tampoc no cal que fessis així gran cosa més jo. Arranca el pim-pam-pum. comiendo poco, los ricos chales y postureo. 30 me sin techo, expropiación, liberación. Unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez. Final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? en las calles, cansas legales, comprar la muerte. El sexo y las leyes deciden callarte. Abre la mente, más no obedeces. Aunque venga la policía libertarios con la fuerza. la juega, Yesa. Mira la promesa. ¿Quiénes son esos que están en la puerta? Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Cochacho iban todos vestidos con ropita negra. Y eran antiocupas, matones de empresas Me han dicho que esto es propiedad privada. Que recoja los mío, me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas. Con la pata de cabra para volver a entrar. Adenrollate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? más fe otra vez, violen qué? dígame, pinga la radial en cara, quédate. Tata, fuck that. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa de la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Um, you. Yo oh, de hip hop, de hip Camino con el hype del fancy del hipster Agarrando su bong sobre el long al cannabis club Roba de gentrificación mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar mira cómo encaja por la brecha. El hombre del puro, una pura de la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business fuera lo que molesta. Y esa duda que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida.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 Necesito sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. nena, ojo cómo suena la cadena. Qué mira la promesa la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La la la la la. Nena, uah, Tribade, per començar aquesta edició 505 dedicada al Casalet i al Calitxet de Terrassa. S'ha ballat aquí, eh? Déu-n'hi-do. S'ha ballat als estudis cantat, de Ràdio S'ha ballat i s'ha cantat, clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Se'ns havia quedat una mica en el tinter alguna, alguna cosa perquè hi ha, hi ha una persona implicada en tot aquest procés que és una persona que està, està vivint a dia d'avui en, en, en aquests immobles que volen desallotjar. Expliqueu-nos què, què passa entre, entre aquesta persona i, i Bisol Gran. Bé, això és en l'edifici que hi ha el Calitxet, que és l'habitatge. Està format per tres finques, més aviat, però formen el mateix edifici. Dues d'aquestes estaven abandonades i és les que vam ocupar el 2018 com a Calitxet, i en la tercera queda un veí de renda antiga, que jo crec que directament ha nascut allà i porta tota la seva vida allà, perquè el contracte ja venia de la seva mare. I clar, la qüestió és que ens volen fer fora nosaltres d'aquell edifici per, per tirar-lo a terra o per fer una, una nova construcció hauran de fer fora el veí. Però el veí té encara el contracte de renda antiga que fins que ell no es mori o ell vulgui marxar perquè ell vulgui, no, no hi poden fer res. No el poden fer fora. Per tant, es tracta de, de que segurament si ens fan fora nosaltres, llavors començaran a assetjar el veí o faran, es manegaran alguna cosa per poder-lo fer fora. En plan mafiós. Mm -hmm. Sí, sí ja aquesta és la situació i el problema que també... És el modus operandi d'aquesta gentussa. Sí, perquè aquesta gentussa tenen, tenen noms i cognoms. Uh, tenen noms i cognoms la, les persones. Ho vol explicar tu, Núria, el tema Bissol Gran. Uh, Bissol Gran és una empresa per dir-hi alguna cosa, és, una, és una, una empresa que es dedica a, eh, a traficar, a mercadejar amb el que és el dret a, a, a un habitatge. Això ho fa... Visselgran està formada per, per tres inversors que van comprar les finques del Casalet i el Calitxet i la del Veí, sense cap mirament, les van comprar i les han tingut abandonades durant molt temps esperant que en pugi el preu, o sigui, la seva única finalitat és especular amb, amb el dret a la vivenda nosaltres quan ens van presentar l'anúncia, vam investigar una miqueta qui hi havia darrere de, qui hi havia darrere de, de Bissolgran i vam descobrir que Bissolgran Uh, per això deia que com a empresa era dir molt. Visselgran no té cap seu física. Són uh, empreses fantasma. Són no? empreses fantasma, no tenen seu física, no tenen treballadors. Vam començar a buscar i vam descobrir que no només hi havia Visselgran, sinó hi havia més o menys una dotzena o unes 15 empreses amb noms així raros i vam descobrir que totes aquestes empreses estaven vinculades a una, ara ja sí, a una immobiliària coneguda de Terrassa que es diu Finques eh, Vidal Gomà. Uh, aquesta immobiliària tenia càrrecs directius a, totes, a tota la dotzena, quinzena d'empreses i són els que s'encarreguen de, de, de fer tota aquesta trama, aquesta màfia eh, especuladora i financera. Tenen la cara amable, diguéssim, com d'una immobiliària que simplement ven pisos i, i prou, però per darrere eh, tenen tota una, una trama d'empreses especuladores que es dediquen a mercadejar amb, amb el dret a l'habitatge. I aquesta empresa, Bissol Gran, és la que ens posa la denúncia, però part de la campanya a denunciar és a, que ho posem en el manifest, no? d'estar tapem a Vissolgran, no? Bisolgran són uns especuladors de merda que mercadegen en l'habitatge, però que tot, formen part d'una trama organitzada per finques Vidal Gomà, que són els, uh, un dels, dels veritables responsables de tirar aquest de desallotjament endavant. Déu-n'hi-do. déu nhi -do. doncs per seguir una mica amb, amb això, eh, no, que ara estaves dient de, de destapar una mica tota aquesta trama eh, especulativa, eh, què més s'està fent, què esteu fent eh, en relació a tot el tema? Bueno, una miqueta en relació a tot el tema, tot, bueno, el, el, des, el futur desallotjament del Casalet i del Calitxet, el que s'està donant a terme és una campanya on eh, estem fent manifestacions, també eh, duem a terme, eh, fem servir l'espai per eh, fer xerrades informatives, tallers de fotogràfics... Eh... Veu fer una roda de premsa important. Correcte. Correcte, també hem estat fent rodes de premsa, de fet vam fer, portem dues, una com a Calitzet, que és la casa on, on estem fent vivenda, i una altra com a Calitzet i Casalet, que és l'última que vam fer davant de, de l'empresa aquesta Vidal Gomà SL, que també anomenada Guinot, eh, Guinot Prunera, si no m'equivoco, correcte Eh, aleshores, totes aquestes coses pues, són i bastantes més, com per exemple pues, una manifestació eh, que es durà a terme aquest, aquest cap de setmana, dissabte, on, estem, on hem posat la concentració a la Creu Gran, a Terrassa, a les 6 i mitja. Eh, allà pues, una miqueta tenim pensat pues, pues, fer una, una miqueta de veu eh, per tota la ciutat, i acabar també amb una de les principals, o bueno, ja no principals, sinó les que tenen més èxits de, de les coses que fem, que són les cafetes, eh, que generalment les obrim els divendres, però segurament aquest dissabte pues, potser també farem una miqueta d'activitat, ja que pues, se, necessita, se necessiten forces i necessitem gent, i pues, la solidaritat de la gent ara mateix és la força que més, es, que més ens fa moure'ns. Molt bé, i també s'està fent o s'ha fet, alerta spoiler, eh, alguna cosa a nivell musical, no? Que després potser podrem tastar. Correcte, sí que és veritat que a nivell musical totes aquestes pues, sentiments, sensacions o, si més no, ràbia que pues, sentim o en aquest, en aquest aspecte més personal sento, s'ha transmès amb l'ajuda de Doble Barra, un col·lectiu de rap d'aquí de Sabadell, eh, pues en forma de cançó que més endavant podrem escoltar. I tant. Molt bé, doncs si, si seguim encara una mica més endavant, amb, anem amb una, altra, amb una altra bona cançó, aquí al Pim Pam Pum. Ara la tires tu, no? Isma? Ara la tiro jo. Mireu, jo començo avui la, la ronda de cançons amb, amb l'Àsia, que és una cantant valenciana de rigui establerta a un petit poble del Prepirineu aragonès, criada a les muntanyes del Carbo, a Castelló, la seva vida sempre està lligada a la natura i al món rural, la unió i l'amor. L'Àsia, amb la cançó que escoltareu a continuació, vol donar veu a totes aquelles dones que van ser callades i massacrades cruelment, així com acusades de bruixes pel sol fet de seguir la seva intuïció, viure en unió i harmonia amb la natura, estimar-se i creure en elles mateixes per a tots vosaltres l'Àsia i el seu tema que arden. de esas historias. Gargantas se abren en canales y se oyen voces que cuentan que arrebatan intuiciones, hablan por los dioses, inventan nombres, no para los hombres, solo para les dones que no l'Àsia i aquesta, can aquesta cançan, cantant valenciana de Rigui i aquest que arden, que, que ha eh, sonat bastant... Eh, era estrena aquí el Pim Pam Pum? Eh, no sé si mm, A, mi em sona poc que hagi sonat, però no serà l'última vegada que vingui perquè bé, també bé. té una altra cançó... I am a woman, em sembla que es diu, que és molt xula també i bueno, hem estat... La tens ja fitxada i sí. vindrà cap aquí. Sí. I molt bé, molt, bé. molt guai, molt bona estrena, molt, molt bona música, mola que hi hagi gent de, de, de la nostra terreta i que, i que ho facin amb, amb aquest gènere, el Riqui, que tant ens agrada aquí al Pim Pam Pum, i bueno, aquí ha quedat aquest que arden. Seguim amb, amb l'entrevista a les companyes del Casalet i el Calitxet, Vale, eh, hem estat parlant una mica de com està la situació en general, també hem estat parlant del, del que s'ha estat fent, però també volem saber què podem fer. O sigui, si algú se n'entere ara o, o, o hi cau, conyo, que podria fer alguna cosa per... Com poden donar un cop de mà, no? Exacte, la gent? Que, què teniu planejat? Doncs bé, com estàvem dient, amb tota la campanya que estem fent per intentar com, o allargar el procés o intentar suspendre el desnonament, com us, ho, com us ho podeu adherir en aquesta campanya? Doncs bé, primerament podeu adherir-vos al manifest que hem escrit, tant com a col·lectiu com a individualitat, que podeu trobar per les nostres xarxes socials de arroba, el casal, Arroba, arroba, no, arroba el, L barra baixa Casalet. Si Això no, a l'Instagram. De totes maneres trobareu els enllaços al, a la descripció del podcast, que sempre ho, Val, ho deixem perfecte. tot. Um, també podeu fer un vídeo de suport d'uns 30 segons en vertical explicant per què el Casalet i el Calitxet són importants per a tu o bé per què vindries uh, per què vindràs a la manifestació. Llavors també pots participar a les assemblees obertes que ens trobem cada dilluns a les 7 al Casalet per organitzar tota la campanya i tota la defensa del Casalet. Molt bé. I finalment doncs, podeu assistir a les convocatòries que anirem fent. Primerament, la manifestació que ha comentat el company Gabri d'aquest dissabte, dissabte 21, 21, a dos quarts de set a la plaça de la Creu Gran. I també anirem fent més coses al gener, però sobretot també la data important del 28 de gener a les 9, que és un dimarts, que per intentar, per, si no l'hem pogut parar abans o aplaçar abans, doncs aquell dia ser-hi totes allà davant intentant parar el desallotjament. I tant. I jo crec, potser, eh, ja que estem aquí, no?, un programa de ràdio musical, jo crec, no, Gabri, que potser els hi podríem fer una mica de primícia d'una activitat que volem fer Hosti. al gener, eh, i que també té una mica d'aspecte també musical, no, Gabri, o què? Em sembla bé, Franqui, sí. I spoilers, tant, se spoilers! aquí a tope. Que bé, tio. Eh, bueno, una de les cosetes que estem fent, que se m'ha saltat una miqueta abans i que també lliga amb el que podeu fer, que és venir és el dia 11 de gener. Eh, eh, convocarem o durem a terme una jornada d'activitats a l'aire lliure. A... Que, és, que és un dissabte també, no? Correcte, sí. Eh, durem a terme una sèrie d'activitats a l'aire lliure i que estaran acompanyades d'un fil musical i uns concerts i DJ per finalitzar. Aleshores, pues, tot això... Quan comença en... això? a la... Això, la, la idea del programa seria que comencés eh, al migdia amb un vermut musical, allà faríem una mica de contingut, hi hauria una taula rodona on participarien doncs, diverses eh, gent, a part de la gent del Casalet i el Calitxet, convidaríem altra gent que està ocupant o alliberant espais, etc per fer una mica així de, de coneixença i explicar-nos. Després hi hauria un dinar, segurament farem una paella així popular per, per tota la gent que vingui. Estem buscant una mica de, de sobretaula, algun cantautor que algun cop algun ja ha vingut per aquí algun cop, eh, que això sí que no podem destapar encara encara, encara gaire. <laughs> ui, ui, ui, ui, Llavors, després d'aquesta sobretaula, intentaria, la idea és, és fer algun tipus de cercavila o algun tipus de mobilització pels carrers, perquè, com sempre diem, eh, ha d'haver-hi lluita, però ha d'haver-hi festa també, llavors, pues, doncs, en tot acte festiu Correcte. sempre ens agrada pues, doncs, apretar una mica, i llavors faríem un cercavila per la ciutat de Terrassa, eh, pues, doncs, denunciant tot el tema de l'especulació, les immobiliàries, i llavors ja a partir de les 7, tots aquests concerts que, que ha explicat el Gabri, fins a, fins a les 12 o quarts d'una, així tota a l'aire lliure perquè la gent ens escolti i, i per oferir pues, tant una mica d'oferta cultural i d'oci alternatiu, però una... també una mica de contingut i de lluita. Una bona jornada, eh? Sí, eh, estem, estamos, estamos en ello, estamos en ello. No pareu, eh? També es podria sí, una miqueta dir, així, per als amants del hip-hop i del punk, que dos dels grups que portarem, un d'ells és a Clatallots, de Rubí, oh que ja ens han Touché. confirmat, i una altra seria Broma Oscura, de, per aquí de Sabadell, de la zona, que és un rapero així, una mm. miqueta menys conegut per, els, per la lluita, però sí que es, ens posarà un cop de mà, que això sempre s'agraeix. I, I la penya del Casalet també participa en alguna cosa d'aquestes, o, o de, musicalment parlant, vull dir? O... Correcte, entre, hi haurà una petita... Sí, com fil conductor entre el hip-hop i el punk, que serà, seré jo mateix, amb el nom de Invoca, i la cançó que sonarà <laughs> a continuació, Llums Blaves. Està ahí por ahí. Agafa'l. Agafa'l. 13-12, Llums Blaves. Dissabte d'un dia trist, una fosca matinada, abans de poder dormir, una nublaves blava pins en la cara, hi ha llums que no diuen res, i d'altres deixen les coses clares, de l'estí no m'he explicat. Litinfòbia, les llums blaves, el cop d'arbastes, el cop d'arbastes, el cop d'arbastes, a cap, a cap, Navigueu a molestar-nos. Nosaltres només vivim, hem de defensar-ho. Lluitem perquè existim. El sol porta la negra nit, una fosca matinada. Avui no sé si dormir, unes llum blaves em pinta la cara. Hi ha llums que no diuen res i d'altres que deixen les coses clares. Tennessee no m'he explicat, li tinc fòbia a les llums blaves. i el sol porta la negra nit una fosca matinada avui ja no puc dormir apagaré el cervell amb dues calades si ens voleu fer fora caldran cops al cap no aconseguireu que ens quedem plantats volen que no faci res que tingui les coses clares però crec no m'he explicat visc en una societat que estava infectada que estava infectada el cop cervàs porta la negra nit Una fosca matinada Avui no he de dormir Unes llums blaves em la cara Hi ha llums que no diuen res I d'altres deixen les coses clares Tant és si no m'he explicat Visc amb fòbia les llums blaves doble barra, llums blaves, brutal, el pim-pam-pum. Directe des de Terrassa, directe hòstia, a la jugular de, de la gent especuladora, directe a la jugular de la pasma que ens vol fer fora. déu nhi I la base aquesta, que, que, que el... crec que ho has, dit, ho has comentat, però torna a dir que... Doncs bueno, aquesta base és una base feta per el col·lectiu a doble barra, i personalment em mullaré i diré que feta per Lendo, que és un artista d'aquí de Sabadell que és un màquina, té un munt de lletres, un munt de cançons que jo us convido a buscar-ho, no sé si encara ha fet el pas a l'Spotify, però si no al YouTube està, està duro. Ho trobarem, clar que sí. Molt bé, doncs pues, eh, estem a... Eh, temazo, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, vale. Estem encara ens hem quedat com, com estaquirots, no? Després d'aquest temazo ens hem quedat flipant. Molt bé, molt guapa, guapíssima. I això ho podrem veure, escoltar en directe eh, el, aquell dia, el dia 11, no era? Sí. Toma, toma. Sí, bé, bé. Si ara de fer cap a Terrassa, eh? Si ara de fer cap a Terrassa aquell dia, i tant que sí, no hi falteu. Vale, pues, eh, volem afegir alguna coseta més de, de tot això que està passant, del que s'està fent i del que, i del que vindrà? Bé, um, com hem dit, bé, a part de la campanya que estem fent, no ens estem aturant, no estem deixant de fer les activitats que fem normalment. Estem més actives que mai, per tant us convidem a participar-hi. Fem excursions l'últim diumenge de cada mes, uh, fem cine dos cops al mes també, fem xerrades, presentacions de llibres, ara aquests dies per Nadal farem quinto, el 25, el 26, el 28, el 29, per Reis també, el dia 6. Tenim una panera, de 3 euros, molt, molt, molt bona. Que um, què més tenim? Amb opció vegana i carnívora, les dues. Um, també ara tenim un grup de fotografia, que fem cosetes, tenim un laboratori fotogràfic, estem fent coses. Experimentant, eh? Sí, sí. I il·lusió. I, això també, sí, compartir això també. una mica de col·lectivitzant els coneixements i aquestes coses per així per acabar de finalitzar també dir una miqueta que en, dintre del que s'està fent o ja més dintre del que fem és també poder proporcionar a la ciutat, al poble o a, a la gent que realment pues, s'ho mereix espais alliberats de tot tipus d'agressions, comentaris masclistes, racistes, eh, pues, comentaris fora de to, que no toquen i que ens, ens fa no estar còmodes en els espais que avui en dia es regenten a l'hora de fer festa. Actituds de merda. A Quilicua. Deixeu-me afegir, ja per, per rematar-ho, la, la meva visió personal, perquè jo vaig estar vivint uns anys, ara ja fa un parell d'anys o dos anys i pico que ja no he viscat a Terrassa, però vaig estar gaudint for, força temps d'aquest espai i, i mai, ha, mai ha deixat d'haver gent, collons, ja ho diré bé. Mai ha deixat d'haver-hi gent? <laughs> Ara, gràcies Isma. Però els últims cops, aquest pot ser últim any que, que he vingut, he al·lucinat, però literalment he al·lucinat, el relleu generacional que estava havent al, al Casalet, un munt de gent nova, mm, no sé, cada cop que passo pel Casalet veig un munt de, de més i més i més gent de nova, joves. de gent jove, i no, I no tan jove, però, però sobretot gent jove. I, I la veritat és que encara em sap molt més greu aquest desallotjament en aquest moment, no? Perquè, ja. joder, estava com... Fotent-li canya, tio, estava gent que les seves primeres experiències eh, no? quan ets adolescent i les primeres militàncies i tal, les estaven fent allí i ara els hi tallaren les ales i buah, bueno això, només volia dir això des del meu punt de vista, no? com algú que havia participat i, i ara ja no. Perquè jo, jo tinc una pregunta a l'aire. Hi ha pla B? Uh, se, sempre, sempre... Un desalojo, <laughs> se, se, otra ocupació. Sempre, sempre, hi ha, sempre hi ha plaer. Uh, L'important és que, que l'assemblea estigui forta i una I mica uh, venint una mica amb la línia de, de lo que diu el Riqui, pues realment ara la situació és així, hi ha molta gent nova a l'assemblea, molts dels que estem ara avui aquí, dels que estem parlant i de la gent que està a darrere nostra també i, el, i els micros, eh, hi ha gent amb ganes, llavors eh, important és el projecte, no? I, i l'assemblea del Casalet està ben viva, l'assemblea de la campanya de suport, estem fent unes assemblees al Casalet potser de 20-30 persones, amb diversos col·lectius, etc. és a dir, la campanya està ben viva i llavors l'important també, com hem sempre hem dit, és, pues, és, és el contingut i, i, i la lluita. Eh, les parets pues, són el continente, no? les parets simplement és, és el mitjà que nosaltres utilitzem pues, per, per intentar intentar transformar la societat o lluitar contra les coses que, que no ens agraden. Llavors, mentre hi hagin aquestes ganes de lluitar contra les coses, pues, eh, independentment de, de les parets que hi hagin, el, el projecte tirarà endavant. I una mica també per donar-li un toc així en positiu, no? eh, a vegades sempre que parlem de, no, pues de, de, dels processos repressius, no, com pot ser una detenció, una multa, etc, o un judici, o un, un desallotjament, també a vegades és cert que ens agafa una mica així, no? pues el tema, hòstia, no? la, la repressió, hòstia, que malos són, ah, ah, no, d'allò. I també ens agrada donar-li una, com una volta i, i, i, i entomar-ho amb, una, amb una visió molt més positiva. És a dir, eh, clar que hi ha repressió, però lo important és que hi ha gent que lluita i llavors després ja vindrà la repressió, el que sigui, però l'important és que la gent lluita i que la gent està tirant endavant i llavors que l'assemblea del Casalet, la gent que estem ara mateix aquí, aquests programes de ràdio que estem fent, això és, és l'important i, és, i és el que ens fa i és el que ens fa avançar. Llavors no és que la repressió caigui del cel, no, no, el tema és que aquí hi ha una gent que lluita i lluita com un, contra un sistema injust, contra el sistema capitalista i el sistema capitalista intentarà fer tot el que pugui per callar-nos, per silenciar-nos, per desallotjar-nos, però l'important és el que dèiem, aquestes ganes de, de, de, de continuar endavant, de continuar endavant, eh, d'ocupar, de denunciar les injustícies, i jo crec que el positiu i el maco és això, que ara mateix a Terrassa són moltes les persones que, que ens estem unint aquí al voltant del Casalet i que estem fent real no, aquest, eh, aquest canvi a la societat, aquesta lluita per les coses que, que ens afecten, que creiem que això és el més important de tot, que la gent no deixi mai de protestar i de lluitar, sigui a les zones, sigui als carrers, sigui a les cases ocupades o amb un concert eh, i, i amb el comportament company Gabri posant-nos aquí eh, les rimes a, al nostre costat. O sigui que l'idea és aquesta, eh, una actitud positiva, eh, somrients, I tant. guanyarem i tirarem endavant I perquè, perquè sou la gent més maca que, que hi ha i que podem tenir al, al nostre costat. Somrients però combatius. Ai, ai, si això és així, no passaran, Franqui, clar que sí. Ara hauria de fer un aplaudiment i tot, eh? Però... Molt bé. Pues... El ficarem després. Moltíssimes gràcies per, per ser-hi, moltíssimes gràcies per, per comptar amb nosaltres i moltíssimes gràcies per, per quedar-vos tot el programa, si voleu, que esteu ben convidades i a participar en tot moment. Continuarem amb una miqueta de, de bona música. Merci a, a tota la gent del Casalet i del Calitxet. A vosaltres per deixar-nos aquest espai. I a vosaltres, guapos. Sí, sí, ja sabeu que, que Radiotrama i el Pim Pam Pum és casa vostra, igual que el, que el Casalet ha sigut casa nostra cada vegada que hem anat cap allà a fer, a fer ràdio. I tant, que guai. Que guai. Ai, Manolo, et toca ara tu Seguim. <coughs> continuar amb una, amb una primera cançonassa teva. Què portes? Doncs mireu, porto una cançó que, que parla també d'una història de, de, de resistència, una història de, de lluita, parla de, de Rojava, que aquests dies està en, en perill després de la de la caiguda del règim de, de, de Bashar al-Assad després de 13 anys de, de guerra civil a, a Síria. Eh, eh, Turquia, que és eh, el, el gran enemic de, de, de Rojava, el gran enemic del, dels kurds, eh, està preparant una, una ofensiva per, per ocupar Kobane. Eh, per les que no ho sapigueu, Rojava és un territori que està al nord i est de, de Síria, que va declarar la seva autonomia cap al 2012 i que cap al 2015 va, va lliurar una batalla cruenta contra, contra ISIS a, a, a Kobane, que va acabar amb, amb, la, amb la lliberació de, de Kobane per part de les, de les companyes de la CPG i PJ, també amb la amb la coalició internacional de les, de les CCDF i que aquests dies hem d'estar molt, bueno, com molt amb, amb l'ull ficat cap allà perquè és un dels territoris, un dels projectes revolucionaris eh, que tenim avui dia, referents eh, que se sumen a la gran història revolucionària com, com la Guerra Civil Espanyola, com, com la, com la Magnocchina, com Chiapas, com com la revolució de, de Manxúria, eh, totes aquestes que us he anat explicant durant aquests anys. Eh, des d'aquí tot el nostre suport eh, i tot el nostre recolzament cap a, cap a aquesta revolució, cap a aquest eh, territori autònom. Eh, I us porto un tema que es diu Rojava, i que és un, un rap que canten eh, unes quantes persones des de, no tinc molt clar si és des de Suïssa o des d'Alemanya però que són eh, Migo, Grace, Pete, Sophie, Benger, Ben Jed Star, i C. Perkins amb mix i master de Dan Suter. Rojava. Som-hi! Das ist Kuba in den 50er, Vietnam in den 60er, Nika in den 80er, als hätte man kein Gedächtnis. Blumen wachsen in einer hoffnungslosen Leere, neoliberale Gärtner, sehen jede als eine Gefährdung. Weißt du, noch früher, wo man Angst hatte mir IS? Und gesagt, der Frieden kommt durchs Demokratisieren. Es ist wie vergessen, doch zwischen denen und jetzt liegen zwei Jahre und tausende kurdische Milizen. Und wenn ich gerne wäre, ich gegangen wäre auf Istanbul. Ich kann nie entspannen in der Diktatur. In uns allen singt der Tenor von der Zeit. Was sollst du machen gegen Geopolitik? Schabaget haben wir mehr geschafft zu helfen als die NATO und der UNO-Sicherheitsrat zusammen. für alle Kurdinnen und Türkinnen von Ahmed bis Kobane, die nie werden aufhören, bis Gleichbehandlung real wird. Für die, die kämpfen dort, wo die Ideale illegal sind, mit nicht erlaubten Nachnamen, nicht der verbotenen Sprache. Während Europa sich von der Migration bewahren Diktatur machen und die Verbrechen nicht anderen. Für alle nicht die Manns, die sich auf Pisten wagen, den Kopf verheben, weil das Leben selber ist Widerstand. Für alle der Arroganz, habt deine Stimme hier in Sicherheit, während sie dort ihr Leben riskieren. Geben alles für sie, weil sie geben alles für uns. Andere Welt ist möglich, Ρόζα βατρπεβείς Κερβάνο και ζιάδα και κουρβάνο Quin flow, no? Després, quan la vaig mm, posar, és, és, és una cançó de fa anys i no tinc molt clar si ja l'he ficat en, en algun dia també que he parlat sobre Rojava, però, però és que m'encanta aquesta cançó. I avui valia la pena. A més, avui aquí a baix al, al, al Casal estaven fent una retransmissió en, en directe parlant amb gent d'allà des, de, des de Rojava. Es feia des de diversos casals i ateneus dels països catalans. Sí, de fet, estava el company de del Boira Baixa, el el, el Ferran, el Ferran, Ferran sí, sí. de Residència, sí, sí, sí. nostre col·lega. Sí, sí, l'he vist, he passat per allà. Que guai, que guai. Molt bé, déu nhi déu nhi quin temazo per començar la seva ronda, el Manolaken, que de fet era l'últim de la primera ronda, i ara comença nova, nova mandanga, el mestre Tecles, que portes com a segona bala. Doncs mireu, porto la meva secció estrella, la secció Felicitant! Foli! Foli! <laughs> <laughs> us torno a portar aquesta banda de, de Bilbao, de Bilbo, que es diuen, com a nom de banda, es diuen 1991. No, encara no sé per alguna per què? cosa. Segur que algun motiu tindrà. Van néixer al 91? Tots ells. Potser són companys de classe. Sí. I... No, no sé, no en tinc ni idea. És una banda que íntegrament fan música, o sigui, lletres a favor del veganisme, de qualsevol manera, de tenen un munt de discos i un munt de cançons en cada disco, o sigui, ha tocat la temàtica per davant i per darrere, per amunt i... Tens i una mina aquí, vaja. Sí, sí, sí, sí. Els vaig portant en contagotes. Fan, com ells diuen, fan tristesa entre el pop i el punk. Tenen aquest estil així... Pop-punk tristot. Sí, sí, perquè clar, la temàtica tampoc no, és per... no et dona moltes alegries, la veritat. L'antiespecisme, quan parles d'això, normalment és per Bueno. Doncs és una cançó que, que la porto que últimament, últimament no, en els últims anys molta gent que a mi m'havia inspirat a ser vegetarià doncs ha deixat de ser-ho. Eren vegans i, o vegetarians i han deixat de ser-ho, han tornat a, a menjar carn. I és algo que a mi em, em xoca perquè personalment jo vaig poquet a poquet però el que aprenc intento no tirar enrere. No o sigui, si, si he après que tenir la nòmina a la caixa no mola perquè col·laboren amb, la, amb les guerres que es fan pel món, financien eh, la, la venda d'armes i totes aquestes sí, coses, sí, doncs sí. dius, escolta, si tinc una alternativa, doncs deixo de fer això i passo... No? I amb això, amb totes les cosetes de la, de la vida, jo poquet a poquet, fins on arribo, humilment, jo vaig fent, fent. el millor que puc. I, i vas millorant. I, I això jo crec que no només amb aquest tema, de l'antispecisme, el vegetarianisme o, o això, sinó amb, amb totes les coses de la vida crec que és algo que hauríem de fer. No? I aquesta cançó que us porto es diu Sòlidos Fundamentos i parla una mica d'això, de... o sigui, quan creus en algo, almenys ells personalment i jo m'hi sento identificat o m'hi vull sentir identificat, quan, quan conquistes a, a, a això no, no, no, no, no pots renunciar-hi. I, joder, els que hi han renunciat em sap molt de greu, però Yo espero no fer-ho mai. Tomando ciertas decisiones 1991. 1991, Flipa. des de Bilbo. Flipa. I extret del seu disc eh, Compromiso. Ole, que no ho havies. Que és el, no ho havia dit, és el darrer que, que van treure. Hauríem d'investigar si és realment 1991 o és 1991 o... A les caràtules i això no hi ha cap punt ni cap separació, eh? però... Hmm. Mm. Els hauríem d'enviar... Ah, si són de Bilbo, potser No, no m'he comunicat, no els he preguntat directament, els hi podria comunicar. Si són de Bilbo, preguntar, igual l'Isma de Mal s'hi pregunta. Si són de Bilbo, potser ho hauríem de dir el nom en euskera. Eh, però, eh, por, però, portes no alguna de Cortato, Isma, o no? O no, sí. no, mira. Com, com pot ser això? Porto alguna d'Euskal Herria, però no de Cortato. Però bueno, per això ja... Que Tomé se'n va a Bilbao. Sí. Pots que no ho sapigueu. se'n va a Bilbao viste, a veure todo, Cortato vamos, con todo. Sí, sí, sí, sí. I, i mentre ens anem a Bilbao, ara seguim amb, amb unes col·legues d'aquí del Pim Pam Pum, són les Testarudes, aquesta banda de Riggy, Rocksteady eh. i Ska, sí, integrada per nou donasses, com són la Martina a la bateria, la Jana al baix, Sílvia a les tecles, Judit a la guitarra, Júlia al trombó i els cors, Elia al saxo, tenor, Amaya al saxo alt, Laura a la trompeta i els cors i Núria amb la seva veu inconfusible. Les Testarudes acaben de treure el primer single d'avançament del que serà el seu primer treball d'estudi, amb cançons pròpies. Un treball que es dirà La Prèvia i que ja podeu fer la precomanda ja que el trauran en format vinil. Així que us deixem perquè balleu i gaudiu amb les Testarudes i aquest single que s'anomena Vull uns mocassins i sona de meravella. Música necessito un lloc on buida el pas. eren les Testarudes amb aquest primer single d'avançament del que serà el seu primer treball d'estudi que es dirà La Prèvia i que sortirà en format vinil i aquest temazo Vull uns mocassins. Jo crec que des d'aquí l'hem gaudit de fort, no sabem la gent que ens està escoltant si també, però desitgem que us estigueu passant també com nosaltres aquí als estudis de Ràdio Trama en aquesta edició 506, perdó, 505, que ja hem... <laughs> dedicada al, ca al cas Alet i al Calitxet. Anem amb més música de la bona. Ara és el Manolo que tanca aquesta segona ronda. que portes, guapo? Doncs mira, avui porto un programa una mica especial, no sé si s'ha fet mai, però porto les meves 5 cançons que em queden són la mateixa cançó. Portes una cançó però... versionada 5 vegades. 5 vegades, en diferents estils. Que guai. Eh, no sé si això podria entrar dintre dels homònims. Això seria un repòquer, no? <laughs> són 5? Mira, sí. Doncs pues porto un repòquer. És un tema que ja he portat al, algunes vegades, és una cançó italiana que es diu Himno, Himno eh, Individualista, i que és una cançó que s'emmarca dintre de, de l'època de, de la propaganda pel, pel fet. Doble eh, N, eh? Inno. Inno. I sense sí. H. Eso Inno. Sí, doble, perquè, és, doble N i sense mm, H. perquè és en italià. És una cançó d'artista desconeguda eh, que està datada pf, entre el 1900... Alguns diuen 1901, però també alguns diuen 1914, vull dir que, que hi ha com una confusió aquí bueno, Ha passat important. de llarg l'èpica, s'ha anat a la... <laughs> a la mega històrica, a la, no? És com mega històrica, a, a la prehistòria. Eh, això, com us deia, és una cançó que, que està marcada dintre d'aquesta època de, de, la, de la propaganda pel fet, dintre del, del moviment llibertari, eh, que per les que no estigueu familiaritzades amb el tema és, eh, és una idea que es va com començar a, a instaurar a partir del 1876 a través d'un manifest que va fer Carlo Cafiero i, i, i l'Enrico Malatesta, en el que proposaven que, que les accions eh, eren, causaven més impacte eh, que, que, que les paraules, diguem, no? Eh, sí que històricament s'ha associat molt la propaganda pel fet al, als actes eh, terroristes, per dir-ho d'alguna manera, les bombes, tot això, però la propaganda pel fet estava marcada també dintre d'altres tipus d'accions com, la, com la vaga revolucionària, com les ocupacions, bueno, com, com molt altres eh, diferents tipus d'acció. Tot i que la història, la propaganda dels mitjans eh, el que han fet és eh, destacar no, pues aquest terrorisme anarquista que fins als dies d'avui no, se'ns ha quedat una mica a la, a la, a la retina. Eh, això, eh, la primera cançó que us porto, o sigui, la primera versió que us porto és la més clàssica, eh, ja veureu, són així. Eh, no sé quina data té aquesta versió, però és com la, com la bàsica, diguem, molt, Inicial. molt de pues, tipus cançoner revolucionari així, eh, i després anirem pujant una mica de, de to. Perdoneu que parlo així, que és que he pujat corrents <laughs> per les escales, que hi havia molta penya al bar, Eh, així que comencem avui amb aquest especial de l'himne individualista. Pria di morir sul fango della via imiteremo Bresciera Vasciol chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare sol le macchine stridenti a noi pezzenti e pallide e piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidio ogni E a chi non soccomme si schiudan le tombe, si appresti le bombe, s'affili il pugnale, è l'azione l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina Ronca il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, carrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montilu, ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancora. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, si s'appresti le bombe, si s'appigli il pugnale. È l'azione l'ideal. Finché si greggia è giusto che vi sia ricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popolo trucidar sbirri non ridite, se la dinamite vuoi scrosciare udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti birri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderemo. E a chi non soccombe si schiudono le tombe, sapresti le bombe, sappi il pugnal, è l'azione l'ideal. Tot un himne, tot un himne, aquest inno individualista que ens ha tirat el mestre Manolaken. Laken Doncs sí, como os comentava eso era la propuesta que al 1876 van fer els companys Enrico Malatesta y Carlo Cafiero eh, en, un, en un de la Federación de Jura que decían eh, el hecho insurreccional eh, destinado a afirmar los principios socialistas mediante la acción es el medio de propaganda más efectivo y el único que sin engañar y corromper a las masas puede penetrar hasta las capas sociales más profundas y atraer las fuerzas vivas de la humanidad a la lucha mantenida por la internacional. Cal destacar que Carlo Cafiero i, i Enrico Malatesta no es referien a les accions de, de caire individual, sinó que referien més a accions col·lectives, tot i que després bueno, va, anar com sorgint tot això. Eh, I si voleu, us puc fer una petita lectura. Avui no porto llibre, però porto xapa així, com bueno, vàries, clar que sí. així que ens ho fotem igual. Oli la cançó que, que en algun moment, no sé si ho heu pogut escoltar, parla, per, cita per exemple a, a Rabaixol, que era un, un... Alguns diuen que era anarquista, altres diuen que era un lladre i que no estava polititzat. Bueno, un, un personatge francès també que va donar molta guerra al, al, a la policia. I també cita a, a, a Bresci, referint-se a Gaetano Bresci, que va ser qui va assassinar a Humberto I de Savoia, que era el rei d'Itàlia que va ser como el primer magnicidio, en, bueno, magnicidi, tiranicidi en, en territori europeu la cançó diu Antes de morir bajo el fango de las calles imitaremos a Bresci y Rabachol Quien extiende a ti la mano burguesía es un hombre indigno de guardar el sol. La máquina estridente machaca y despieza, y pálidas y gritando están las esposas. Queda el campo incultivado y el minero sepultado, y los trabajadores se atraviesan de homicida humor. Hay honor, <laughs> perdón. Y a quien no sucumba, le espera la tumba. Eso es como el estribillo. Se prestan las bombas, se afila el puñal. Es la acción el ideal. Francia alerta en la guillotina. Corta la cabeza a quien castigarla quiere. La España vil agarrota y asesina. Fusila Italia a quien... A quien... Bueno, perdón, es que es una traducción así de aquella manera. En América colgados, en África degollados, en España torturados en el honor de Montjuic. pero a la triste raza del señor terrorista el individualista sabe todavía golpear, y a quien no sucumba le espera la tumba. Se aprestan las bombes, se afila el punyar, la acción el ideal. Joder. Això també pues, pues cita, això, cita a Montjuïc, també referint-se a l'assassinat de, de, de Ferrer i Guàrdia, bueno, una mica va com fent tots els pals. Ja ves, déu nhi Primera versió. déu nhi Queden quatre. <laughs> D'aquí en endavant. Molt bé, doncs després d'aquesta de, explicació tan interessant que ens ha fet el, el Manuel Aken, que la veritat és que ens, ens deixa bocabadats moltes, moltes vegades quan es posa a parlar de, de coses que jo almenys se m'escapen força, és, I, i, a, I a mi, i a mi. És guai, és, és genial. És, és tota una lliçó que ens dona. Merci. I seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 505, ara, ara sí que ho hem dit bé. Què, que portes, mestre Tecles? Obrim, obrim tercera ronda, ja arriben guitarretes o no? I tant, i tant. Bueno, ja havien començat sí, a, a distorsionar sí, sí. una mica al principi, però ara me'n vaig cap al Maresme, no especifiquen a on, Maresme, i són els Malestat, la última A del TAT, la última A escrita eh, com al revés, no? Al revés. Escrita tot en majúscules i l'última A com al revés. No sé... Bueno, això, Malestat, des del Maresme, extret del seu disc de, de passar aquest estiu, em sembla que era que es, que es diu Que arda todo. Bien. Bien. <laughs> seguim amb la <laughs> moltes, línia... Can, moltes, moltes cançons de, del disc, no només la que es diu que n'hi ha una homònima i tal, una altra és Piro no sé què, o sigui, hi ha diverses cançons que només amb el títol ja veus que, que van per ahí. Bé, la penya el aquesta. foc ens agrada. I, I gairebé tot el disc és en castellà, menys no he escoltat totes, però aquesta te, es diu Son, Son de confiança i és, és en català. De fet, aquesta cançó, Son de confiança, parla una mica d'Aliança Catalana, no? que són aquesta nova gentussa que, que està venint políticament. També parla de RAC1, com fan cobertura a segons quins discursos i bueno, l'escolteu que val molt la pena. aquest discurs d'odi que mm, i racista, classista, que va calant, va calant els mitjans, segons quins mitjans, te'l van fotent allí per sota, tertulianos, te'l van fotent per allí... Primers de casa. Sí, sí. Com diuen ells, no? que primers de casa, digue'm quina és la teva casa, que l'anirem a cremar. A, a veure si cremen. déu nhi Molt bé, eh, bona troballa, eh? Ojo, Des del eh? Maresme, sí, sí. malestat. Ojo, Eh? Ja en portaré alguna més. Sí, sí, ja en portaré sí. alguna més. Penya jove, no ho sabem? No en tinc ni idea. Bueno. Eh, crec que potser no són joves perquè ara hauria d'entrar al seu bancam, però posa, som antics membres de tal, del tal, han dit com vale. 4 o 5 grups, per tant, una mica de trajectòria, o sigui que no és, no estan no és el primer que hem fet, això. Molt bé, molt bé, molt bé. Sonava, sonava de luxe, evidentment, Mestre Tecles. Molt bé, doncs si, si seguim encara més endavant, què? Em sembla que vas tu, no? Sí, tenim secció. Pot. Tenim secció, NASA, de fet. nostra secció Punky Dona. Així es penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Tati Laucaz, nascuda a la ciutat de São Paulo, al Brasil, el 29 de juny de 1980. Fa 16 anys que és tatuadora, 5 anys que és oraculista i 6 anys que és vocalista de la banda Anversa. Està casada, és mare de dos fills i àvia de dos nens. En el seu temps lliure estudia contínuament astrologia i tarot i per descomptat li apassiona la música. La seva ideologia és clarament feminista, antifeixista, antiracista, antimasclista i antihomòfoba. La Tati canalitza i organitza l'odi en les lletres de les cançons Versa, la seva banda, on no només ella sinó tots els membres de la banda creuen que és l'eina per la qual eh, lluitar en, el, en allò que creuen que és just. A la pràctica també eh, té un un projecte voluntari i gratuït on fa micropigmentació paramèdica a dones mastectomitzades com a forma de contribuir a la recuperació de l'autoestima després del càncer i també un projecte de lectura de tarot social on cobra una tarifa simbòlica per donar orientació terapèutica. La Tati és pagana, però no segueix cap doctrina concreta i s'identifica amb religions de base africana com l'Umbanda i la bruixeria natural. La ideologia política amb la qual s'identifica és la d'esquerres, que defensa una major igualtat i justícia social i la reducció o evolució d'aquestes desigualtats. També és vegetariana des de fa 13 anys. Pel que fa les seves influències musicals, són molt variades. Li agraden gèneres com el hardcore i el punk, però escolta un munt de grups d'estils diferents com Dead Fish, Black Pantera, Luxuria, Pity, Nassau Zumbi, Criolo, Plastic Fire i Hot Water Music, entre d'altres. La Tati està en versa com a vocalista des del 2018. Abans només va fer unes poques ap aparicions a bandes de la seva regió. El seu projecte musical oficial és en versa i s'hi dedica al 100%. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que la primera vegada que van tocar amb versa va ser a l'Avinguda Paulista a Sao Paulo, l'octubre del 2018, i va ser una experiència que no oblidarà mai. La primera vegada que la Tati va assistir a un espectacle va ser a la seva ciutat de Gar Garulos, quan devia tenir uns 11 anys. La banda es deia Utopia i era una banda de rock brasilera i van tocar alguns covers. Després d'aquella experiència sempre intenta veure espectacles de bandes del seu país. Els missatges de les lletres i la valoració de la cultura brasilera sempre han estat importants per a ella. Amb el temps, la seva visió es va expandir, ja que entén la música que la música és universal i és el pont per connectar amb persones que pensen i lluiten pels mateixos ideals. Actualment, la banda Anversa està en procés de produir un disc complet. Ja tenen un single que sortirà aquest any i un videoclip que també està a punt de ser llançat. El 2025 tenen molts projectes per davant, sent el principal el llançament del disc complet i la gira que implicarà la seva promoció. I ja per acabar aquesta secció, que avui arriba a la seva edició 136, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera d'Anversa, banda de Sal José dos Campos, formada el 2018 amb Tati, la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana a la veu, Mendel al baix, Chelo a la guitarra i Pedro a la bataca. Des del seu P Existir del 2022 us deixem amb un temazo que porta com a títol Dies de Azar i sona així de bé! до дома. a Anversa amb la Tati com a front woman des del seu EP Existir i aquest Dies de Azar des de Brasil. Molt obrigado, Tati, per la seva participació en la sexao Punk i Muller. És impossible no riure. Però avui sí, no? Avui sí, que... avui, avui, sí, avui tocava, avui tocava 100% va. i... Ei, deixa'm dir que, que la companya del Punk i Dona és té, té algunes característiques, amb tot lo del tarot, sí, lo de les sí. religions africanes... Sí. Correcte. No? Això no, no ho havíem tingut. No. Hi havia com una espècie de patró, no? Mm. I aquesta se surt bastant del patró que totalment, a, habitual. Totalment. Però en realitat a mi també em mola perquè... Està bé, no, no, no és... És punk i dona. Ni bo ni dolent, vull dir, és, constatava que... Les dones punk fan el que els hi dona la que, gana, el que els hi dona la com gana. fer el tarot, per exemple. Clar que sí. Molt bé, tio. Molt bé. I aquí ho diem. Molt bé pues, eh, després d'aquesta seccionassa, que ha quedat prou bé, sembla, anem amb un altre temazo, ara de la mà del mestre Manolaken, acabant ja tercera ronda. Arriben els rounds de campionat aviat, eh? Els? Rounds de campionat. Bueno, el sí, Manolo va a la cara, seva cara, avui, eh? Cara. Va de versió en versió. Sí, no? Eh? jo avui tinc la meva pròpia secció. <laughs> No presentaré la cançó, tot i que... Inno individu tot individualista. I que sí, individualista. En aquesta ocasió us porto a la Soda Sisters que és una versió que ja us vaig portar fa temps, ja va sonar aquí al, al Pim Pam Pum, vale. no recordo quan. Eh, és un grup de, de dones de... A, a, eh, que va sortir el 2011 a Rosin, Rosignano Solvay, que és una ciutat de, de la Toscana, i que, i que bàsicament fan cançons eh, tradicionals anarquistes, populars i sobretot com música tradicional de, la, de les regions de la, de la Toscana i que i així anem pujant el to una mica, tot i que encara no ens anem cap a les guitarretes, però, però bueno, ja canviem. Fum-li! Fum-li! voglia di morir nel fango della via. Imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi tende a te la mano borghesia è un uomo indegno di mirare il sol. Le macchine stupenti dilaniano i presenti e pallide e piangenti sta le spose ognor. Resta in campi incolti e minato e sepolti e gli operai travolti da omicidio a chi non soccombe si schiuda le tombe, sa prendi le bombe, s'affili il pugnal, è l'azione l'ideale. Francia allerta sulla ghigliottina, leva il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucile Italia a chi trema il suolo in America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancora. E chi non soccombe si schiuda le tombe, sa presti le bombe, sa fili il pugnal, è l'azione l'ideale. Finché siamo gregge, è giusto che vi sia. Cricca social per leggi decretare finché non splende il sol dell'anarchia. Vedremo sempre il popolo trucidare. Filino di vite, se la dinamite va a scoppiare udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti, sbire e farabutti e uno contro tutti noi li sperderemo. E a chi non so come si schiuda le tombe, sapresti le bombe, s'affili il pugnale. A chi non so come si schiuda le tombe, sapresti le bombe, s'affili il pugnale. E a chi non so come si schiuda le tombe, sapresti le bombe, s'affili il pugnale. E a chi non so come si schiuda le tombe, sapresti le bombe, s'affili il pugnale. È l'azione lineare. all'estate. L'ha detto Come? anche la fioraia stamattina. Vabbè, Aquesta eh, versió eh. ja començava com a escaquejar una mica, no? Ha començat molt tranquil·leta, però cap al final han agafat... M'agrada molt aquesta versió perquè combina aquest estil molt, molt de cantautora, no? Amb, amb després amb aquest... Eh, Un bon ritme, millor. Aquest sí. estribillo més, més escaquejat. M'agrada, m'agrada. Que bé, tu. Soda Sisters. Des de la Toscana, eh? Hem dit? Des de la Toscana, sí, sí, sí. Ara a partir d'aquí ja començarem a ficar una mica de, de guitarreta distorsionada. Bueno, ara canviem de ronda, ja arribem quarta ronda i jo per la meva part eh, mm, és la meva cançó preferida de, del programa, ja us vale. avanço. Torno a portar Bataixa, que fa, sí. no fa gaire... Jo després d'aquesta i una que tinc guardada pel, pel dia el 507 que probablement farem amb, amb CDs, vinils i casets, sí. una me la guardo per a aquell dia, però després la resta, si vols, te les... Ja, ja em deixes les... Et, et deixo que em puguis ficar alguna, <laughs> perquè l'estic monopolitzant una mica jo el, el disc aquest que, que, que em vaig pillar. Eh, Bataixa, aquest fa, fa res, que no deu fer ni un mes, van treure aquest Fuego Interno i us porto una cançó que es diu Angústia i és una cançó que parla... Eh, jo aquestes... Mm, encara que, abans de saber que vindríeu, vosaltres, a, a, avui, els del Casalet i Calitxet, jo ja, com que vaig venir divendres passat a la roda de premsa, vaig estar allí, jo ja tenia claríssim que avui portaria una cançó dedicada, no? I era aquesta, una cançó que es diu Angústia, i que en, en aquel, ells, els Bataixa, parlen concretament entenc jo, del sistema judicial, dels, dels jutges que, que con, bueno, tota la màfia també que podríem dir de, del sistema judicial espanyol en aquest cas i és una cançó que es diu Angústia, que és l'angústia que els hi provoca a aquesta gent. Jo la porto avui, però no pensant en els jutges que també, sinó amb tota la penya, que, tota la gentussa que especula amb la vivenda, amb un dret tan bàsic com és l'accés la, a la vivenda, que o sigui, no s'hauria d'especular amb res, però, joder, amb un dret bàsic com és la vivenda, eh, és, és terrible, és terrorífic. el dir, lo, que fan no, no, té cap, no, no té cap ni peus, no té nom, no, no sé. I aquesta cançó ho expressa molt bé, o sigui, ja veureu que eh, amb, amb la veu ho, ho defineix molt bé, la música també, el missatge, tot conjuga per traslladar-te aquesta aquest fàstic, aquesta, aquest malestar Y bueno, batalla, angustia. maleïts especuladors, ojalà tinguin ansietat tota la seva vida i ojalà s'arruïnin amb algun negoci que els hi surti malament i, i s'arruïnin tots. Delirium Tremens al pim-pam-pum amb aquest angústia de bataixa tremenda, tremendíssima, fent tremolar els fonaments de Can Capa. A veure si es venen un dia cap aquí aquesta penya, no? Ojalà, ojalà. Sí, sí. Home, ara estan de gira, hem de eh, ja alguna cosa. Ja eh? diré, ja. <laughs> A veure si muntem alguna jarana, no? <laughs> Molt bé, doncs després d'aquest tema zarangano que s'ha tret de, de la xistera al mestre Teclas... Jo home, això m'he quedat Tenies ganes de tirar-la, sí, eh? Sí, Tenies sí. ganes de tirar-la, eh? Se t'ha vist, eh? Contento. <laughs> Aquesta era l'única cançó que tenia clar que sonaria avui. Vull dir, amb això ho dic tot. Doncs pues mira, jo la que porto també ho tenia força clar. Són, anem en quarta ronda i són Rellerta. No, en quarta ronda? Sí. Eh, ja anem sí. en quarta ronda? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quarta ronda i arriba a Rellerta, banda xilena. Veus, Manuel Aken? Avui, com que sabia que venies, te l'estic tirant. Banda xilena de Santiago. Un moment, però jo només... Ah, no, jo he posat tres. Perdoneu, perdoneu, és que estic com... Clar, per de la minisecció que porta... Bueno, mini, la macrosecció... Estava flipant, estava flipant. Sí, sí, Perdó, sí. eh, Isma, per... No, no, no, he, és... he tingut... O sigui, m'ha saltat la neurona com a tu l'últim programa, Correcte. saps? Pues, pues igual, saps? <laughs> Jo encara no Estava negant lo evident. Aquella saps? no la vaig trobar, eh? <laughs> No. Aquella <laughs> ja... Per sort, te la va trobar el Palli. Es va, es, va, es va perdre. Després, durant la cançó, els expliquem l'anècdota la, als, als companys que tenim i si la, vol... de què I si la voleu escoltar, escolteu l'edició 504, que, que és de les més divertides que hem fet. Sí, però em tira d'aquest tema que em fa molta il·lusió Vinga, que portis sí. aquesta gent, que Reyerta, són col·legues. banda xirena de Santiago formada al maig del 2021 amb la idea de fer punk rock amb lletres anticarceràries contra l'Estat, el capital i tota autoritat. Tenen la clara intenció de plasmar la realitat i el conflicte contra el poder mitjançant música punk amb perspectiva anarquista. Són dos nois i dos noies i el tema que escoltareu a continuació s'extreu del seu llarga durada Muere Leviatán. Useixem amb y i aquest temazo que porta como título Abolición de la policia. ya la Espectacular reyerta des la seva llarga durada Muere Leviathan, abolició de la policia i deixeu-me dir que estàvem fora de micro parlant amb el mestre Manuel Aken i crec que, que, que totes esteu interessades, les que ens escolteu, en saber que, que ha sonat reyerta i el Manolo coneix un dels components d'aquesta de, banda. Sí, els escriurem, eh, jo vaig estar això, ara fora micro li estava intentant explicar l'Isma que aquest, aquesta persona que conec li vaig enganxar el, el Covid. Hòstia! <laughs> Després, bueno... Vas enviar el Covid a Xile? Vaig, no, potser vaig ser jo o potser no, però té molts, moltes paperetes de que vaig ser jo. Després de l'entrevista aquella als Calanya, que Correcte, va ser un dijous, sí. doncs el divendres jo vaig quedar amb, amb el Petico i amb aquest company que feien una xerrada a la, a la Rosa de Foc, allà a la, a la CNT de, de, del Raval, i perquè els havien pres uns llibres de l'arxiu històric La Revuelta, no sé què, i vaig estar amb ells allà sopant, no sé què, i al cap d'un parell de dia, i ells marxaven, em sembla que el dilluns ell marxava perquè a més té tres fills, portava un mes per aquí de gira fent xerrar i no sé què, i li he escrit, què, què tal la tornada? Em diu, no, tengo el Covid, no, no, no puedo volver. I va ser com... I, i jo, quan ell m'ho va dir, jo vaig pensar, hòstia, quina, quina pua, tal, no sé què. I després ja va arribar el, el missatge, em sembla que va ser de l'ISMA, el grup de Telegram del Pim Pam Pum, que deia els de Calanya m'han dit que, <laughs> que tenien Covid i llavors jo vaig escriure, pues jo estic a, estic a 38. Jo em vaig salvar, bueno, eh? Tu et vas jo, salvar. Jo, jo sí, també. Sí. Bueno, jo va també. ser tota una història allà... Sí, sí i m'ha fet molta gràcia que fiquessis el Reyerta, molt bé. perquè són molt bons. Eh? No serà l'última vegada que sonin Reyerta, perquè tenim moltes ganes de que ens passin una secció punquidona o dos, i, i tant Venga. de bo ho trobem. I si no, també els portaran, que valen molt la pena. La veritat és que aquest Morel Leviatán és molt xulo. Anem amb més música combativa. Ara és el torn del Manol Aken, que acaba quarta ronda, ara sí. Sí, do... quarta, eh? eh ara ja canviem d'una mica d'estil. Eh, us porto als Young Gang, que és una banda de, de Torino, de street punk, del 1991. Eh, Hòstia, que... ara sí que hem pujat el to ja, eh? Street sí. punk, mare meva. I això, us porten una altra nova versió, un altre nou so d'aquest himno individualista. bombe, giardini, pugnali e l'azione l'ideale. Frangia allerta sulla ghigliottina, tocca il capo a chi pulirà la wall, Spagna vita, rotta l'assassina, la Italia, anche tremare lo suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Mojuì, ognor. Ma la razza trista, del signor peppista, l'individualista sa colpire ancora. E a chi non soccombe, si schiuda le bombe, si appresti le bombe, si aprì di pugnal. E a chi non soccombe, si schiuda le bombe, si appresti le bombe, si aprì di pugnal voglia e l'idea Finché si accresce è giusto che ci sia critica social per leggere cretal Finché non splende il sol dell'anarchia Vedremo sempre il popolo trucida milioni di te se la dinamite vuoi schiacciare udite contro l'oppressore, abbiamo contro tutti spille farà tutti ed uno contro tutti noi li sperdere e a chi non soccombe si schiuda le tombe si appresti le bombe si affili il pugnal e a chi non soccombe si schiuda le tombe si appresti le bombe si affili il pugnal è l'azione l'ideale mattino sotto me si schiuda le bombe Sapresti le bombe, si affili il pugnal Mattino sotto me si schiuda le bombe Sapresti le bombe, si affili E l'azione Ho facis com ho facis, és un himne. Home, aquesta sonava molt, molt a himne, eh? Que guapa. Que sí, guapa. Sí, sí, sí, Això de quin any era ja? Em dic que... Eh. Perdó, abans he dit del 91, sí. però és del 94. Bueno. Sí, sí, i aquesta versió és de les més conegudes d'aquesta cançó per la a Itàlia. Juríssima, juríssima, que guapa. Sí, sí. És curiós de, de com una mateixa cançó, o sigui, pot, senyar, o sigui, pot sonar una mica penyazo d'escoltar-les totes seguides, però em va semblar molt interessant que, que d'una mateixa cançó, una mateixa lletra puguin haver-hi versions tan diferents i que en realitat no et puguis cansar perquè bueno, te'ls no, no, pots escoltar totes Són cançons seguides, diferents. Sí. Totalment, sí, sí que... totalment. Que guapa, sí, sí. que guapa el, la proposta que Al final avui. és com un Bella Ciao o sí. cançons d'aquestes que s'han repetit tantes vegades en tantes versions diferents que no, bueno, Cert. que són himnes i no cansen, no? Que guai. Que guai, fantàstica la, la proposta, fantàstica la, la secció que avui estàs portant, que <laughs> crec que no s'havia fet mai, vull dir que no, no. Obrim, obrim fronteres, obrim noves, Vinga. noves fites i molt guai, molt guai tot això que està, que està passant amb, amb aquestes versions de l'himno individualista. Anem amb més música de la bona, ara és el mestre Tecles que arranca ara sí els rounds de campionat, penúltimes rondes i últimes, que portes? Mireu, eh, avui ja que tinc aquí la gent del Casalet, he volgut portar també una, una banda l'altre dia, la setmana passada, el divendres, que vaig estar per allà a la cafeta, i vaig estar xerrant amb, amb un, una persona que també estava per allà al Casalet, i parlant de música va dir que estava enganxadíssim a, a una banda de, del País Bas, no sé exactament d'on són, es diuen Osticoca, amb, amb dos Ks, o sigui, Osticoca, Osticoca doble K. Doble K. I extret del seu disc d'aquest any, del 2024, que es diu De prisa, de prisa, porta una cançó que es diu Sangre por Sangre. La veritat és que m'he escoltat aquest disquet i hauria pogut portar qualsevol, que de fet n'anava a portar un altra i a última hora vaig dir, vinga, aquesta m'agrada més aquesta. Sangre por Sangre i va pel... com era... Eh, com, es, com es diu el company? El Jaume. El Jaume, el Jaume. És que em surt Joan, però sé que no és Joan. El Jaume. Doncs que no sé si ens escoltarà el programa, perquè perquè li vaig estar parlant del, del programa i em va dir que... Segur que sí. Uh, podria ser, podria va ser que ens l'escoltéssim. Hem, passat, passat l'enllaç al casalet, podria ser. Doncs pues, som-hi. Déu-n'hi-do, els hosticoca. Hosticoca, <laughs> tu. Des d'Euskal Herria li, eh, li fotien xicharra i bona, eh? Anaven a sabatilla, eh? Joder. Anaven tan ràpid que el Ricky no anava ni a buscar birra, eh? Això, ja. Estam aquí... <laughs> Estam aquí a xarrera. Això era Street Oi o alguna així, no? Street punk oi? Street punk, perquè sí. crec que street encara no hi ha oi o street punk, no? Ah, no sé. Street seria un nou estil... Seria, seria una patillada d'aquestes meves. Tot seria un homònim de gènere, no? Streetoi. en volem cas... entrar? Volem entrar aquí o no? No, jo... fugim, fugim. Fugim d'aquí? Vinga, va, sí. Vinga, pues si fugim ens anem, No ens anem gaire lluny, perquè arriben Katana Wombat, que és una banda de punk d'aquí, de Sabadell, que no coneixíem i, i que ara, ara coneixerem. Uh, no so... Combat, sinó Wombat. Eh, Wombat, amb, amb Katana Wombat. Sí, banda de Punt de Sabadell, amb Isma a la guitarra, Hilari al baix, Òscar a la batera i Javi a la guitarra i a les veus. La vaig descobrir gràcies al nostre col·lega de Boto, ja que, ja que els Katana Wombat assagen al mateix lloc que els nostres estimadíssims Casparrata. Rata i bueno, pues aquí una cosa porta l'altra, no? Des de la seva maqueta titulada Pim Pam Punk del 2024, Hombre. sí, ahir fent-nos un guinyo, <laughs> us deixem amb, amb un temazo que dedico molt especialment a la meva compi de vida, a la Noelia, que sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petó, i aquesta perla que es diu Qualquer canció de punk és tota una passada. Fot-li teclas Música tumbado en la cama. Nada, nada, nada, nada. Vaya mierda de resaca, aquí a la nevera y no hay ni una puta cerveza. Para, para, para, para. Me va a explotar la cabeza, tampoco encuentro el tabaco. Me enfado como un cosaco. Poro, poro, poro, poro. Me voy al local un rato y cuando veo a mis colegas están todos con ojeras. Nada, nada, nada, nada. no comes lo que quieras. Me levanto el domingo y no veas que resaca. eso no se me pasa, saca ya la petaca. No tenemos tabaco, robemos a un nos vamos a un cajero, luego a ver Ui, ui, ui, ui, ui, ui, Katana Wombat des, de, des del seu Pim Pam Punk, des de la maqueta Pim Pam Punk d'aquest 2024 i qualsevol canció punk que acabeu d'escoltar. De, Algo sí que se'ls ha pegat dels Casparrata, eh? eh jo he escoltat tenen, eh, influència. Tenen aire <laughs> gustillo bo, clar que sí. sí, sí. Bueno, banda, banda que eh, és la primera vegada que sonen al Pim Pam Pum, per tant els hi donem la benvinguda i que no sigui la, la darrera, tenim Home, moltes ganes de seguir. De, de la maqueta sí. aquesta, no sé quantes n'hi ha de cançons, però alguna més l'hem de catar. Eh? I tant que sí, i tant que sí, ja ho farem. Molt bé, més música combativa, més, més final del pim-pam-pum, que això s'està encaminant perillosament cap al final. Ara és el torn del mestre en que tira la seva penúltima bala, aparteu les criatures. Doncs sí, eh, seguint en aquesta secció d'aquesta cançó us porto als Libore Hardcore, eh, una banda de punt hardcore des de, des de l'Aquila, una ciutat del centre d'Itàlia, i que ens porten aquesta versió una mica més eh, despentinada, diguem. Ara, ara, ara. come si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Que bèsties. Aquesta ja anava més, més a machete, no? A de huello, eh? M'ha Sí, sí. M'ha agradat molt aquesta perquè hardcorejava molt però tenia aquests moments com de mm, més melòdic, més mm. sostingut, no? Allà com una mica més metalero també. Molt bé. A mi m'ha deixat... Manteca de la bona, tio. Sí, sí, m'ha deixat esturat, però m'ha encantat alhora. O sigui, era, era com per gaudir-la fuerte, fuerte. Molt xula, eh, molt xula. Me n'alegro. Jo ara aniria cap a l'última ronda, però abans posaria una d'aquestes falques que tenim i que mai ens en recordem de posar. Falquem això, va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox i a la xarxa i pels carrers. I pels carrers, això mateix. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues ara sí que arriba l'última de les últimes. S'està acabant aquesta edició 505. Com, com t'acomiades tu, mestre Tecles? Porto una cançó que et vull dedicar molt especialment, Isma. Yeah, es Casco. És són els Black Panda des de A Coruña, a Coruña. perquè puguis demostrar després, si t'ha agradat, puguis demostrar com <laughs> no domines el seu idioma. No ho faré, no ho faré. Quanto, quanto cabrón. Sois mala gente. Al final no els hem explicat fora de micro de què anava tot això, eh? Algo els he dit. Bueno, he... Ah, vale, sí, bueno. sí, sí, sí. No cal. Si algú ho vol saber, que escolti, escolti el 504. El 504 el, un dels Autèntic programa. D'una de llengua. <laughs> Ai, per favor. És recordar-ho i em fan mal els sí, sí, mofletes no, encara. Jo, jo el dia següent estava a casa i encara anava fent... Un dels programes més divertits dins i fora del micro, la veritat. Ai. Bueno, va, Black Panda des de A Corunya, extret d'un recopilatori que en realitat es fa aquí, a, crec que a Barcelona, són un parell de distris o de segells o... no sé, no, no m'he informat del tot. Hi havia dos noms allí, jo en tenia que era com dos distris, uh -huh que eh, juntant tots els seus representats, no? tots els seus coneguts, fan un disc recopilatori guapíssim, que guai. amb grups d'aquí i d'allà, que es diu Els carrers seran sempre monstres, just de, del 2022, i, i d'aquest gran recopilatori que, que he descobert fa poc, us porto els Black Panda amb el seu temacle Beyond the Lona. Thank you. Black Panda. Wow. Arigató, Black Panda. <laughs> Konnichiwa, konnichiwa. molt bé, molt bé, molt bé. S'has despentinat bé, eh? Bé, eh? ja sabeu que pel final no faig el que fan alguns de la més pepino musical d'intensitat la penúltima jo, jo me la guardo per la última normalment jo venia poc a celebrat i, i, bueno, i així ha sigut però molt content, eh? molt, molt, estic content de la selecció. Anirem ara sí amb el final dels finals. Anem amb el resum i amb un parell de temes i el resum del programa diu així. Programa dedicat molt especialment al casal ocupat i autogestionat Joan Bernay, al casalet, i a la casa ocupada al Calitxet, que es troben en perill de desallotjament arran d'una demanda interposada per l'empresa Visualgran SL, propietària de les finques on hi ha els edificis ocupats. Hem comptat amb la presència d'amiguis de Terrassa que ens han vingut a explicar com està la situació a hores d'ara i què podem fer per donar un cop de mà i també ens han portat el tema Zarrangano en suport al Casalet i al Calitxet. Mil gràcies per comptar amb nosaltres i per estar avui als estudis de Trama amb el Pim Pam Penya de Terrassa. Mil gràcies a, a tots i a totes. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-ho possible i tal. Sempre que vulgueu és casa vostra, ho sabeu. I tant. Vale, i això, com dèiem, tot el nostre suport i solidaritat eh, per la nostra gent de Terrassa i us hem convocat a la manifestació de suport al Casalet i al Calitxet que serà... Eh, aquest dissabte 21 de desembre a les 6 i mitja a la plaça de la Creu Gran. Si ens desallotgeu de les cases, ocuparem els carrers i a la secció Tant... Foli! hem tastat els 1991 i el seu gustós tema Sólidos Fundamentos. I a la secció Don hem tingut el plaer de presentar-vos a la Tati, veu i ànima de la banda brasilera Anversa. I amb dues cançonasses que tirarem tot seguit, s'acabarà aquesta edició. La primera crec que la tiro jo i arriben, quines ganes tenia, feia, feia com quatre setmanes o més que volia tirar aquest tema i no el podia tirar, per fi ha arribat el moment. Nick Limbot, banda de rock and roll Euskaldun. Son Robert a la batera, Peru al baix, Hago a la guitarra i Marina Ibai als saxos i Andoni a les veus. Porto enganxat aquesta banda un bon grapat de setmanes i cada cop m'agraden més. M'acomiado de tots vosaltres amb un tema extret del seu treball homònim com la banda, Nick Limbot, que va sortir a la llum aquest 2024. El tema es diu Bandera Tristeac i ja escoltareu que acaba amb un sol de saxo espectacular on versionen el mític te tema dels The Clash, Stay Free, que a la vegada van versionar la fúria amb el nom de Libre al fin. Ells són Nick Limbot i el seu tema Bandera Tristeac. I l'última de les últimes, la cirereta del pastís, la posaràs tu, mestre Tecles, amb què t'acomiadem? No, el no, el que em parlo. La posaré jo, sí. Doncs jo acabaré amb aquesta secció homònima que he fet avui, d'aquesta cançó històrica de, de, de l'anarquisme italià en, aquest, en aquesta ocasió, Eh, us deixo ja tranquil·les amb aquest tema, eh, simplement una invitació a que eh, coneixeu la, la història, a que investigueu i aquí, pues, com us he dit abans, eh, tot el nostre suport a, a les lluites, als territoris eh, lliures, autònoms, a, a Rojava, al, Casalet i al, i al Calitxet, que la lluita continua i que no ens podran parar i, i per tot això acabo amb els Vivere Merda, una banda de punk de eh, Udine, d'Itàlia també, amb aquest himno individualista. Vaya seccionat eh, t'has marcat, eh, Manolo? Sí, A falta d'escoltar aquesta última versió, déu nhi déu Un nivelazo. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 505 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada vegada que us hi poseu. No deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa mm, moure aquest programa, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa... I pels carrers... Salut, Salut i revolta! I revolta. Cuenca. A la xarxa. I als carrers. Salut, Salut i revolta! revolta!